Ние во продолжение ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија 63 глава, која што тука носи наслов Господ е победник над народите. Много интересен наслов. Исаија 63 та глава. Почнем да читаме од првиот стих и прочитаме првиот до шестиот стих. Ова вечер. Пророкот вели, кој е оној кој иде од Едом? Зошто од Едом? Што значи Едом? Црвен. И веднаш по тоа објаснување, во црвена облека, од Восор, кој е толку величествен во облеката своја, кој пристапува во полната сила своја. Кој е тој? Се дава одговор, јас сум, јас сум. Да се кажува нешто поише. Кој изрекувам правда и сум силен да спасувам. Повторно се поставува прашање Зошто твојата облека е црвена? И твоите облеки како на оној што газел во каца. Да не знаете на што се мисли кога се вели газење во каца? Да, значи во Стариот Израел постојат и некои слики, фотографии, можете да ги видите во разни прирачници, библиски речници, може и на интернет да ги најдете Како изгледале старите преси, каде што се произведувало вино од грозје, значи, тука се наречени каци, тоа била една длабната површина, која што требала да го собере сокот од грозјето, кој што обично жени го газеле. Значи, во една да речеме, плитка дупка со поголема површина, имате нафрлено еден куп собрано грозје. И обично жените, боси, со своите нозе го газеле. Го газеле тоа, додека не се исцеди, што е можно повеќе сок да се исцеди од гроздовите, и на тој начин се, се добивал гроздовиот сок. Така се произведувал во Стариот Израел се разбира, некој ще има малку искуство со работа, со таков вид на овошје, можеме да се замислиме како изгледале нозете на, на тие жени после извршената работа. Овде, значи, облеката на овој, кој што спасува со полна сила, но кој што изрекува правда, е така црвена, како некој што газал во каца. Во смисол, неговата облека е црвена како да е извалкана од нешто црвено. А, а што е тоа црвено во случај? Крв. Третиот стих дава одговор на тоа прашање. Јас газев во каца сам. Че за разлика од израелските жени, кои што, каде што многу жени газат грози и произведуваат вино, јас газев во каца сам. Ама каква каца? Што е тука поентата. И никој од народите не беше со мене. Зашто никој од народите? Понатаму се вели, јас ги газев, кого газал, Народите ги газал. Јас ги газев во гневот свој и ги газев во јароста своја. Крвта нивна ми ја прскаше облеката моја. Ја, извакал, ја извалкав целата облека моја. Еве, зашто била црвена неговата облека? И зашто изгледала како извалка на црвен, некако обоје на црвен. Тој ги газал народите во својот гнев, во јароста своја. И крвта нивна ми ја прскаше облеката моја, ја извакав целата облека моја. Зашто денот за одмазда е во срцето мое, му продолжува четвртиот стих, денот за одмазда е во срцето мое. Значи, кој ќе биде удрен во тој ден на одмазда народите. Кои се народите? Во еврејската Библија народите. Ако читате вториот псалм, со железен жезол ќе ги пасе народите. На многу други места ќе ги удри, ќе им ги скрши роговите. Псалмите изобилуваат со такви описи нашиот Господ доаѓа. И како што вели и проповедникот Пол Уошер, и ја слушав таа проповед што Саше ми ја препорача. Многу баа проповед и многу ми се допадна. Еден баптистички проповедник. Многу баа го објаснуваше крстот. Може да се најде на интернет. Господ кога ќе дојде, тој дојде како некој што е гневен како некој што сака да се тепа со некого, така се изрази он, како некој што доаѓа да војува, против кого да војува? Против народите на овој свет. Ако читате понатаму откровение, последните глави, царот на царевите како е опишан? Доаѓа како војсководец. Со кого има тој работа, со кого војува? Со народите на овој свет со нивите поглавари. Само да ги довршим овие стихови до шестиот, а ќе идеме малку во откровението. Јас гледав и немаше помошник, се чудев зашто немаше кој да ме подкрепи, но мојата рака ми помогна и мојот гнев. Тој ме подкрепи. И во гневот свој ги изгазив народите, ги уништив во јароста своја и ја излеав на земјата крвта нивна. Сега се префрлиме во Откровение 14 глава. Да видиме дека Новиот Завет е во потполна согласност со некои вакви описи што ги читате и ги наоѓате во Стариот. Но зашто дури во Откровение ќе најдеме ваква согласност со старозаветни стихови кои што зборуваат за одмазда, зборуваат за војна, зборуваат за Божи суд, зборуваат за масакар врз народите. Бидеќи откровението единствено зборува за времето кога ќе заврши милост. Откровението единствено зборува за времето кога ќе дојде Божиот ден или Господовиот ден. Откровението е тоа кое што ја открива идната слава Божија, која што повеќе не е слава за спасување, туку слава за истребување, уништување, казнување, за одмазда врст неговите непријатели. Четиринаестата глава. Откако Јован гледа како синот човечки ја пожнеал земјата и житото на земјата, кое што било зрело, се забележда што вели 17 стих. И друг ангел излезе, повторно ангел излегол, од каде? Од храмот, од небесниот храм. И се служат ангелите. Од храмот што се наогеше на небото, и исто така имаше остар срп. е зашто имаше тој остар срп? И друг ангел кој имаше власт над огнот, И излезе од жртвеникот и со силен глас извика кон оној што имаше остар срп, велејки, фрли го српот свој. Зашто? Сино човечки со својот срп ја пожнеал земјата, житото земјите, кое што било зрело. Но овој ангел што треба со својот срп? Да обере. Обери го грозието од земното лозије, зашто зрната му се веќе зрели. И, што ни вели понатаму, текстот, и ангелот го фрли српот свој на земјата, го обра земното лозие, значи грозие обрал, и го фрли каде? Во големата каца на Божиот гнев. Се може да се предпоставите што означува ова грозие во големата каца на Божиот гнев, и се изгмечи кацата надвор од градот. И потече крв од кацата, дури до уздите на коњите. Имате представа еден конј, колкава висина е, му доаѓа уздата на коњот. Фактично е. Се замисите конј, прочичи. А и се замисите крв, значи толкава река длава. многу крв. Дори Јован кажува некои мерки тука. На 1600 стадии се проширило тоа, тоа крвно езеро. Кога била изгнечена кацата на Божиот гнев. Нема се занимаваме со прецизно затолкување на овие детали. Но е еден пример како Новиот Завет зборува за тоа што го прочитавме во Исаија. Веднаш потоа, очигледно во продолжение на таа мисла, 15-та глава од Откровение, првиот стих, и видов друг знак на небото голем и чуден, седум ангели што ги држаја седумте последни казни, зашто со нив ќе се изврши или ќе се заврши Божиот гнев. Еве што значи тој срп. Седумте Божи зла казни, седумте последни казни, различни имења и термини употребени за начинот на кој што ќе се излее Божиот гнев, кога во времето кога повеќе нема да има милост. Да се вратиме на Откровение 8 глава актуелна последните неколку саботи заради проповедите на брат Борче во врска со светилиштето и ќе биде актуелна и виднена. Всушност, откровението е секојаш актуелно. И допрва ќе биде многу актуелно. Откровение 8 глава, отворени на 7 печат, носи наслов целата глава во православниот превод, Мегутоа првиот стих, кога го отвори седмиот печат, настана тишина на небото околу половина час. И ги видов седумте ангели што стоја пред Бога, и им беа дадени седум труби. И што се случува сега, пред да затрубат седумте ангели? Тогаш дојде друг ангел со златна каделница – и застана пред жртвеникот, се мисли пред кадилниот олтар. Тој што стоел пред светињата на светињите, пред престолот Божи. И му беше даден многу темијан, да со молитвите на сите свети да го постави на златниот жртвеник што беше пред престолот. Димот од темјанот заедно со молитвите на светиите се издигне од раката на ангелот пред Бога. Оде гледаме како ангелот врши некоја свештеничка служба. Но сега петиот стих што вели? И ја зеде ангелот каделницата и ја наполни со оган од жртвеникот. И ја фрли на земјата. Што значи сега ова? Ја наполни, значи, предходно што темјан служи, темјанот со молитвите на светиите се издига од раката на ангелот пред Бога, А петиот стих вели, и ја зеде ангелот каделницата, и ја наполни со оган, не со темијан, со оган, и ја фрли на земјата. И тогаш се појавија гласови, грмотевици, светкавици и земјотрес. Може би нешто како што очекува некој <laughs> да се случи пред две саботи. Зашто ние посветивме три саботи проучување минатиот месец, но да повеќе нема да зборуваме за тоа. Што значи кога ангелот ја фрла кадалницата на земјата? Повеќе не постои тоа посредништво. Повеќе не постои молитвите на светиите се веќе пренесени. Повеќе никој не може да се моли. Завршена е службата првосвещеничка во светињата на светињите. Завршено е времето на милоста. И што треба да започне? Тогаш се појавиа гласови, грмотевици, сеткавици и земјотрес, и веднаш потоа шестиот стих што вели. И седумте ангели што ги држаја седумте труби, се приготвија да затрубат. Во Стариот Завет, трубата, што символизира? Кога треба да се труби нешто. Зборувавме за тоа. Прво, се трубело, например, да се одлучи почетокот на саботниот ден во Ерусалим. Се трубело за празникот на трубите. Но и тоа има зошто. Ако се секавате, зборувавме пред две саботи, кога ја побивавме лажната наука за тајното грабнување, зборувавме дека второто Христово доаѓање, воскресењето на праведниците, грабнувањето на праведниците, кое што не е тајно, а кое што е библиското грабнување, се случува при гласот на последната труба, значи глас на архангел, глас на последната труба, нешто што ја апостол Павле го повторува во 1 Коринтијаните 15 глава и Православјаните 4 глава. Се трубало во разни прилики, но се трубало најчесто и најмногу се трубало за војна. И тоа останало долго време, не само во старозаветниот Израел, туку во многу војски. Трубниот знак бил знак за војна, во случајов знак за излевање на Божии казни. Знак за излевање на Божии суд. Библијата вели дека доаѓа време кога Господ нема да биде милостив, затоа што милоста ќе заврши. Да се подсетиме тука и на зборовите на пророкот Софонија. Не се тие на одмет, ќе се вратиме значи, одново во Стариот Завет, но само во Софонија, значи кај малите пророци, Бидејќи тука Софонија зборува за едно време кое што во Библијата се споменува на повеќе места, а кое што време носи еден карактеристичен назив, а тоа е Денот Господов. Софонија прва глава Видите само колку многу стихови изборуваат на оваа тема. Започнеме да од првиот стих. Словото Господово упатено до Софонија, синот на Куши, син Гедалиев, син Амариев, син Езекиин. Во деновите на Јошија, син Амонов, цар јудејски. И веднаш вториот стих. Секи истребам од земјата, вели Господ. Какви зборови? ќе ги збришам луѓето и животните. На што е подсетувало? Не, нешто што се случило? Но е, потопот. Ке ги истребам птиците небески и рибите морски и ке направам да паднат безбожниците. Ке ги истребам луѓето од лицето на земјата, вели Господ. Но овој пат не само народите. и ќе ја протнам раката своја врз Јудеја и врзите жители на Ерусалим, ќе ги истребам од тоа место остатоците на Ваал, името на служителите негови со свещениците негови, и оние кои на покривите се поклонуваат на небесната војска, кому се поклонуваат? На планетите се поклонуваат. Планетите ги нарекле според имената на паганските богови. И на тие планети и ден денес да им служат. на тие планети, односно на тие демони и ден денес им се кланјаат свесно или несвесно. Како и да оние што одстапија од Господ, заволкни пред лицето на Господ Бог, зашто близо е денот Господов. Веќе го приготви Господ жртвеното клање, ги определи и гостите своји, кои се гостите. Откровение, ако се секавате, 19 глава зборува за големата гозба, на која што се повикани птиците небесни и мршојаците. Читете Откровение 19 глава, да не се навракеме таму, заради времето. Овде не се работи за жртва која што спасува. Во денот на жртвата Господова, јас ке ги казнам кнезовите, Како што велеше пастор Морис Бени, обединетите пагански нации, новиот светски поредок, синовите на царот и сите што се облекуваат во облеки на тугинци, односно на странци, на, на, на неверници, на пагани, сите што се облекуваат во паганска облека. Маскенбал. А што мисле да скинат и фармарки на концерт? паганска облека. Ке ги казнам во оној ден сите кои го прескокнуваат прагот, што го исполнуваат домот на својот Господ со наследство и измама. И во тој ден, наречен, значи, Господовиот ден, предходно, вели Господ ке има вик кај рибните порти и ридање во новиот дел на градот, а и големо уривање на ридови. Плачете жители на Махтеш, зашто загинаа сите трговци, истребени се сите што мерат сребро. Откровение 18 глава зборува за големиот плач на светските трговци, пропаста на светската трговија, на светскиот пазар, може би на светска трговска организација, со наш речник. Сите кои се богатија од големата блудница, А во тоа време јас ќе го прегледам Ерусалим со светило и ќе ги казнам оние што седат на своите остатоци и велат во срцето свое, Господ не прави ни добро ни лошо. И сега 14 стих. Близо е денот велик Господов, близо е и брзо доаѓа. Горчлив е гласот на денот Господов, тогаш ќе заовка, ќе завика дури и најхрабриот. Не постои јунак кој што може да се спротивстави на Господ. Господ веќе ја покажал таа сила. Во Стариот Завет евреите биле под законот. И кога го кршеле законот, гинеле заради тоа од Божијата сила. Зашто Стариот Завет беше славен, ама таа слава беше за да убива. Вели апостол Павле во 2 Коринтијаните 3 глава. Словото убиваше, требеше. Што ли ке биде денеска? Во ово последно време, офлене мајко. Во една единствена ноќ. Од раката на еден единствен ангел, Господ, загинале 185.000 асерски војници. Значи, евреите кои ще биле под законот, грешејки против законот, гинеле од законот, бидејќи законот бил сила, бил во сила. А тие што не биле евреи, што не биле под месевиот закон, значи паганите, што биле па тие под дефиниција? Тие биле Божите непријатели. Значи во Стариот Завет, или си бил Израелец под законот, па ќе го добиеш стапот, ако го кршиш законот, или си бил незнабожец, по дефиниција син на гневот, односно непријател Божиј, И во едниот и во другиот случај, било како престапник на законот, било како незнабожец, ти си непријател Божи. И Бог е твој непријател. Затоа вели Пол Лошер, дека крстот ја постигнал таа голема цел помирување помеѓу Бога и луѓето. Зошто? Зато што Бог и луѓето се непријатели. Затоа што Бог, кога ќе дојде во сета своја сила и слава, тој дојде да се тепа со народите. Тој дојде да води војна со безбожниците, со беззакониците, со сите што вршат измама, со сите што вршат беззаконија во и надвор од неговата црква, во и надвор од неговиот народ. Господ дојде да гмечи во кацата на својот гнев. Можете сега да се замислите што представува Христовата жртва. Тој еднаш газал во таа каца затоа што ја примал на себе сета таа казна. Сета таа клетва за да можеме ние од непријатели Божи да станеме што? Негови синови и керки, Значи, не пријатели да станеме, не сојузници да станеме, не во коалиција да влеземе со Господ, туку да станеме негови синови и керки. Затоа и кажува апостол Павле, славни зборови о посланијата до евреите 10 глава, и со нив ќе завршам. Послание до Евреите 10 глава и само забележите колку овие зборови се сериозни имајќи ја предвид славата на Стариот Завет или Словото на Законот кое што убивало, го казнувало гревот, требело грешници и беззаконици. Апостол Павле вели, 10 глава, 26 стих па натаму, односно, еве од 25 да почнеме, не изостанувајќи од собранијата, како што некои имаат обичај, туку да се поучуваме еден друг и тоа во толку повеќе, доколку гледате дека се приближува судниот ден. Смоквите имаат ли си? Живееме во времето кога се приближува судниот ден. Кога ќе знаеме дека се приближил судниот ден, Исус не рекол тој, тој, тој, да датум. Или копајте во библијата да откриете некој тајн код. Исус рекол, кога ќе видите смоквите да потереат лисије, знаете дека е близу летот. Така и вие кога ќе видите да се случува сето ова, знаете што тој ги кажал, знаете дека е близу пред врата, иако не знаете датум. Продолжам да читам 26 стих. Зашто ако откако ја познавме вистината, своеволно продолжуваме да грешиме. Е што треба да чуе целиот христијански свет денес. Особено протестантскиот свет. Зашто откако ја познавме вистината, своеволно продолжуваме да грешиме, своеволно продолжуваме да грешиме, откако ја познавме вистината. Тогаш веќе нема жртва за греф. Господ еднаш не померил со Бога. Туку што има тогаш? Страшно очекување на суд и јаростен оган што ќе ги проголта противниците. Они што греши е противник, непријател Божи. И ако греши своеволно, откако решил да живее во греф и беззаконие, откако ја познал вистината, откако еднаш бил померен со Бога, тој тогаш станува Божи непријател, но овој пат станува Божи непријател за себе. ако оној што го прекршил Мојсеевиот закон пред двајца или тројца сведоци безмилостно се казнува со смрт, и знаеме во Стариот Завет како било, Безмилостно со смрт, тогаш колку ли потешка казна мислите ќе заслужи оној што го погазил Синот Божиј и ја оскланил крвта на заветот, преку која е осветен, и го похолил духот на благодатта. Зашто ние го знаеме они што рекол, одмазата е моја, јас ке платам, вели Господ. И пак, Господ ке му суди на својот народ. И 31 стих, страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Господа да денес се уште милостив на целиот свет и над најголемите неверници заради Христовата крв. Што ќе биде кога таа крв ќе престане да посредува во светињата на светињите? Што ќе биде кога таа крв ќе престане да посредува во небесното светилиште? Тоа е денот Господов, кога Господ ќе го истреби новиот светски поредок како кула од песок. Тоа е време кога Господ ќе ја покаже својата сила во полнина, кога ќе ги изгази, изгмечи народите се вели. Зошто народите? Зошто ќе се расплачат племијата земни кога ќе видат знакот на сино човечки? Зошто Последните настани, излевањето на Божиот гнев е опишано како да нема праведници на земјата. Како да се сите безбожници. И како да Господ дојде да води војна против сите. Зато што тие, што се на Господова страна, се многу малко. Се многу малко. Страшно да се падне врата на живиот Бог. Денеска ако грешиме своеволно, ние нема да бидеме казнети од законот Мојсе, од таа клетва Христос не спас на крст. Но ако денеска грешиме своеволно, сега луѓето мислат, а, па добро, чим не сме под тој закон, значи, сега што? живееме како сакаме. Но ако денеска грешиме своеволно, ние го газиме Божиот син, вели апостол Павле. Значи, одговорноста во новиот завет е многу поголема. Ние ја газиме неговата крв. И тогаш ние ќе бидеме предмет на многу поголем гнев од оној што ги снаогел израелците под законот. Дали разбирате што представува Божиот суд и зашто апостол Павле вели во римјаните прва глава таму дека Господ ке му суди на овој свет според моето, Павловото Евангелие. Законот само покажува што е греф, но ако вие денес своеволно грешите, вие не му грешите на законот толку. Законот вас веќе не смета за мртви заради Христовата жртва. Законот е задоволен од вас заради Христовата жртва, току вие му грешите директно на Божиот син. И тоа е многу поголем греф, откако да сте грешеле против законот во Стариот Завет. Многу поголем греф е да се гази крвта на Божиот син. Дека Господ ни помогне да ја стекнеме оваа свест за светоста на Христовата крв, Затоа што Библијата е полна со страшни сцени, што ќе ги снајдат сите оние што ја презрале така. А како ја презират? Со своите гревови, своеволни, своите своеволни беззаконија и со системот на организирано беззаконије, кое што можете да го наречите како сакате, дали нов светски поредок, дали обединети пагански нации, но Библијата тоа го нарекува зверот и неговиот лик, големата блудница и слични описи што ќе ги најдете во откровението. Библијата е полна со описи на Божиот суд, што ќе ги страдат сите оние кои што ја погазиле крвта на Божиот син. Нека му е фала и слава вечно.